Nacional. E agora ele está cantando uma música que é uma composição nossa. Tá indo bem bacana. Vamos fazer barulho, Luan? Vambora! Vamos lá! Quem sabe assim, ó. Tô desconfiado que a galera já sabe, hein, vai. Tô de cara com você. Tô de cara com você tô de cara com você, eu tô de cara, coração. Não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação. Alô, Barça! Vamos ver mais uma, galera! fechamentos Me diz o que é que eu faço Desse jeito eu não aguento Depois um dia não foi Depois um dia não tem E eu aqui sozinho sem você Sai do chão, vai! Tô de cara com você Eu tô de cara com você é Me apaixonei Você não quer mais viver Tô de cara com você Eu tô de cara Coração não sei se tudo foi verdade Foi só enganação que eu faço se ela me investiga? Me diz o que é que eu faço se ela só faz intriga? Me engana friamente, só vive indiferente. E ainda sai dizendo que eu não sou homem decente. Vai! Tô de cara com você, eu tô de cara com você. Me é apaixonei e você não quer mais me ver. Tô de cara com você, eu tô de cara coração. Só você que eu quero ir, vai! Tô de cara cara com você, eu tô de cara, coração não sei se tudo foi verdade ou foi só enganação. Ou foi só enganação. Ou foi só enganação. Valeu! Trem bom demais na conta. Luan, canta aquela moda que você gravou lá. Luan Santana foi o primeiro a, a, a, gravar essa moda aqui, ó. Com 14 anos ele gravou essa música aqui, Mais ó. ou menos de 13 pra 14 anos eu gravei essa moda. De menina ainda. Vai, vai, escuta aí, vai. Quem sabe essa aqui, ó. Pare de uma vez com essa brincadeira. Pega esse momento, falando sério, pedindo não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Faz propostas que seu me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me toma, eu entro no seu jogo. Sabe mais uma música, peraí. A gente vai explorar. Tem mais uma também que ele gravou depois, essa daí é na sequência. dizer, Sorocaba, eu primeiro queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, gente. Estou muito feliz de estar aqui cantando ao lado de Fernando Sorocaba. A gente que faz parte do mesmo escritório, né? Com certeza. Fala de Praça Produções, Paulo Vissoloto, um grande abraço, né? Com certeza. E vamos fazer essa moda então. Essa moda eu também fui o primeiro a gravar, gente. Faz mais ou menos dois anos, dois anos e meio que eu gravei ela. Tenho certeza que vocês sabem também, vai. Eu sei que é amor e sinto pra valer. faço pra tirar da cabeça? Sendo que você não sai do meu coração. Sempre que me pede pra que eu te esqueça, fico pouco com essa paixão. Eu não sou. dia pro meu coração Imagina que cabeça, sempre que decido te dizer Não soltejo, marca o meu desejo, tira o meu sufoco com o seu prazer. música também com o Luan queria fazer. Se chama Louca essa música. Vamos fazer a Louca? Pode é ser que o pessoal já conheça aqui, né? ó. Hã? Vai ser? Essa gente participa lá no CD deles, né, Sorocaba? O CD tá. A louca. Olha Espalhado aí por Camboriú esse aqui, ó. Não, não vem mancar a louca. Não adianta pirar. Oh, não. Foi você que me usou e depois me pediu. Pra quê? Pra nunca mais voltar. Carla! tem mulher que é doida desse